Hots, bainat bide gaini, egunon bainat eta zer berri. Bai, egunon eh, zuri eta egunon entzure guzieri. Zer berri eskuratu dutan, eh, astezken untan, eh, gure eskualdetik, makea eta lekornetik. Beraz, uh, zoritxarrez behar dut, haipatu eriotze bat uh, lekornen izan baita joan den ehm, ehm, Jean Belokave larinakoa, eta kelarrikoa, gaiten nuen eta zendu dalatan oita mairu urtetan, eta harren eusketako meza iraganda, Eh, lekorneko elizan, ala dolomin bizienak, familia eta lagun guzieri uh, gure partetik. Eh, gero badut beste abisu bat aipatzeko, aurten ere pestaberri eginen da lekornen, eta beraz errepikak izanen dira gaztek, antolatzen duten gaztek, hor jantziko baitira handana bat, eta erraiten dute uh, pestaberri izanen dela oita iruan lekornen, eta bi errepikak izanen dira, hamalau untan, hori ukainaren amala untan, laikin eta beste ondokoan ere, oita bat, uh, atxako sortzi Eliza, medazala, luden austialian eta austialian zortzi uh, egepikak medazala eh, galdit egiten duten, norbait interesatua balimada eta ez balimada abisatua jansteko horopesta behi egun hortan, biztandena abisatu uh, jehom edo beste uh, gazte bat. Gero horretarazten dut ere, Eh, palantxa lehiaketa bat antolatua dela lekorneko, lekorneko plazan, usaiana eh, usaian bezala ez, eh, onbit mail badira, izenak eman behar dira usaiako usaiako uh, gazter. Uh, gero, eskuzesku hori etorkinak laguntzen dituen uh, elkarteak, edo ala, informaziona ere maiten baitu, antolatzen du, jonen asean aipatu banuen, mindegia gelan uh, makean elduden uh, larun batiana, uh, ikainaren ama bostaikin, izenak eman behar ziren joan den haste buruko, baina biztan dena uh, behar ba, ez nahi zigo, ez enta tokiak mugatuak dira, gelitzen dira zonbit uh, toki batzu, ez da dudaik izenak uh, eta arantxari, eta behar ba, okanen duzue, toki bat, eh, ondoko hilabetean ere makeako pestak izanen ditugu, eta aurten gaztek antolatzen dituzte pesta ederak, osaian bezala, eh? eta jaz bezala eginen dute... Eh, nola janen dut, komiz delako bat, eta e, bai lekorn eta bamakeako laborarientzat idekia da, hor e, behi esnedun, eta baita ere zaldi eta ardi, beraz, e, interesatu balimazizte, doxe eta sunak nahi balimadituzue, e, behar dituzue, galdegin, e, nola janen dut, e, patxi eta Antioni, eta gero bada bilkura bat hori gazteina elkarteak antolatzen du biltzak publiko gazt, e, eh, lekornen, ekainaren amairuan, hori behaz bihar, atxarleko sortziak eterditan, errieko etxeko eh, gela uh, gibelean, uh, beraz, zala, banituzke zonbit berri bainan mugatuan iz, beraz, elduden hastean plazerikin aipatuko ditut beste berriak, anartian, erraniten dauntzu eta elduden haste hartio, eta egontzizte, biskor